Hayr dinler tadı biz Biznidir Endelus Kitaplarda namı kalken Bizni mülktür Endelus dinler Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين فتح قلنش لقدان قلنشليجدان سقوطيجا darslar to'plamini davom ettiramiz. Andalusni zaiflashib, quvvatini yo'qotganligiga asosiy sabab avvaldan bu mol dunyoga ko'p e'tibor berib, mol dunyoni ortidan quvib, qalblari mol dunyoga bog'lanib qolganligi, ikkinchidan ziryab, musiqa, mashshoqchi va uni olib kirgan narsasi. Insonlar hattoki Qur'ondan ham yuz o'girib mashshohga, musiqaga e'tibor berganligi. Mana bu narsa Andalusni zaiflashlikka olib kelgan. 3 Andalusni zaiflashligiga sabab bo'lgan narsa bu Umar ibn Hafsun. Ya'ni Andalusliklar nomlari ko'pincha shu oxiriga vav bilan nun qo'shilgan yoki bo'lmasam vav bilan sin qo'shilgan belgilar bilan ajralib turgan. Hafsun, Sa'dun, Zaydun, Amrus shunga o'xshagan. Umar ibn Hafsun bu Andalusni janub tarafida istiqomat qilgan kishi bo'lgan. Avvalda yo'l to'sar qoroqchi kishi bo'lgan. Atrofiga bir nechalarini yig'ib, avvalda 40 atrofida o'zini nafari bo'lgan. Shular bilan yo'l to'sallik qilib amirlikka ba'zi bir qo'zg'alonlarni qilgan. Bora-bora bu Umar ibn Hafsunni hajmi ko'payib, o'zini atrofidagi kishilar, hattoki yordamchilari ko'payib, ko'payib, qachoniki insonlar jihoddan qo'l tortganda bularni xatari kuchaygan. Shunday o'zi, insonlar jihatdan qo'lni tortsalar, hamma musibat kela boshlaydi. Hattoki shu darajada quvvatlashib ketgandan Andalus janubini mintaqalarini barchasini egallagan. Bundan 22 yil oldin qo'zg'alon qilib ko'tarilganida sekin asta kuchayib kuchayib hattoki 286-hijriyga kelib o'zini maqsadini yana ham ko'paytirishlik uchun Lion nasroniylar mamlakatidan yordam, madad kuchlari olishlik uchun hattoki nasroniy diniga kirishlikgacha boradi subhanalloh. O'zini ismini o'zgartirib Samuel deb nomlaydi. Umar ibn Hafsundan Samuel ismiga ko'chiriladi. Bu Samuel ya'ni Umar ibn Hafsun Lyon mamlakatidan, shimoldan, Fransiyadan madad kuchlari so'rab inqilobni vujudga keltirilgan narsa sababi Umar ibn Hafsunni nasroniy bo'lib Samuel deb nomlab janub tarafidan hujum qilishligi, nasorolar Lyon mamlakati shimol tarafdan hujum qilishligi inqilobga sabab bo'lgan. Bu hozirgi kunimizda ham yahudlar din dushmanlari qo'llab kelayotgan bir uslub Yahud nasoralar qo'llab-quvvatlab Sudandagi kuchni zaiflashtirganga o'xshagan. Yoki bo'lmasam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davriga nazar tashlasak, Makka Qurayshlari Ubay ibn Salul bilan maktublashib, Ubay ibn Salulni qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi shajoatlantirganga o'xshagan. Xullas kalom, mana bu holat bilan Andalusni 300-hijriyga kelgan vaqtidagi davri juda zaiflashgan, yiqilgan holatga kelgan Andalusdagi islomiy ruhiyat. Hop, ba'zi bir mulohazalarni 300-hijriyga kelgan vaqtida Andalusdagi holatni aytib o'tamiz. Andalus ichidagi holat shu darajada qo'zg'alonlar ko'payganki, sanab sanog'iga yetolmaydi. Undan tashqari ba'zi bir shaharlar mustaqilligini e'lon qilgan Andalus imoratidan chiqib eng mashhurlarda mana Umar ibn Hafsun Andalusni janubini tamomiy mustaqil qilgan, o'zini hukmiga ostiga kirgizgan somuil Nasrani. Shuning uchun oxirgi 300-hijriy davrga kelib Umaviylar imorati Andalusdagi faqat Qurtuba va Qurtubani atrofidagi ba'zi bir mintaqalarga egalik qiladigan bo'ldi xolos. Qolganlari hammasi ko'tarilishlik qilib, inqilobatlar qilib, mustaqilligini e'lon qilib olgan. Andalusni janubini tamomiy o'z qo'l ostiga olgan Samuel ibn Hafsunni isyoni. Undan keyin Umaviylar qo'l ostida faqat Qurtuba, Qurtubani atrofidagi ba'zi bir rayon qishloqchalargina qolgan. Ya'ni maydon hisobida oladigan bo'lsak, Andalusni 10 dan 1 dan ozroq makonni Umaviylar boshqarar edi xolos. Uchinchidan shimol tarafda Yevropada 3 ta Nasoralar mamlakati oyoqqa turgan: Lion, Navar va Aragon. Eng mashhuri Lion nasroniylar mamlakati Andalus chegaralariga hujum qilib jur'at qila boshlagan. Hattoki ba'zi bir Andalusni islom shaharlardan ba'zi birlarini olishlikka ham ulgurgan. Misol uchun Salim shaharlar. 3-dan oxirgi amir Abdullah ibn Muhammad 300-hijriyda vafot qildi. xalifalikka, amirlikka nomzod bo'lgan o'g'li Muhammad ham qatl qilingan edi, esingizda bo'lsa aytdik. O'zidan bu Muhammad 3 haftalik chaqaloqni qoldirib o'zi qatl qilingan edi. 5-dan Mag'ribda Ubaydiyalar davlati, Shialar davlati o'zini Fatimiyalar deb nomlagan davlat oyoqqa turgan, quvvat bilan turgan bo'lib ham. Zohir bo'lishligi oyoqqa turishligini boshlanishligi bu 296-hijriy sanada boshlangan. Bu Fatimiyalar davlati Umar ibn Hafsunni O'rta Yer dengizi Jabal Tariq bo'ylab qurol bilan ta'minlab turardi. Gibraltar orqali. 6-dan Andalusni musulmonlarini umidsizlik qamrab olganidiki, Endi buni buyog'i oyoqqa tura olmasa kerak musulmonlar. Umaviylar xalifaligi oyoqqa tura olmasa kerak deb hattoki idoradan qo'lini yub, qo'ltig'iga urib kishilar chetlangan edi. 7-dan butun boshqa islomiy mamlakatlar Andalusdan hech farq qilmasdi. Andalus qanday holatga tushgan bo'lsa, Abbosiylar qo'l ostidagi shaharlar ham islom davlatini boshqa burchaklari tafriqalangan, isyonchilar bosh ko'targan, ba'zilari o'zini mustaqilligini e'lon qilib ulgurgan edi. Shunday fitnaga to'la ruhiyat cho'kkan holatga og'ir musulmonlarda boshiga kelgan kulfat bo'lgan bir pallada ajib bir hodisa ro'y beradi. Subhanalloh, bu islom ummati yangitdan oyoqqa turib, yangitdan rijollari tug'ilib, unib o'sadigan ummatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarda bunga ko'p dalolat qiladigan hadislarni aytib o'tgan. Balki bu Alloh subhanahu va taoloning sunnati hamdirki, bir holat cho'qqisiga yetgandan keyin o'sha cho'qqisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning manhaji bilan ketganda davomiy ketadi. Undan keyin manhajdan chetlashganda Alloh taoloning sunnati ro'yobga da yana kofir bo'lgan xalqlar egadorlik qilib ketaveradi. Undan keyin Alloh subhanahu va taoloning yana sunnati ro'yobga da Alloh taolo bu zaminni o'zini solih kishilari boshqaruvni qo'lga oladi. Innal arda yarithuha ibadiy solihun. Shunday qiyin bo'lgan atrof muhit fitnaga to'lgan, tafriqalangan Abbosiylar hattoki mamlakatlari ham zaiflashgan bir holatda Andalusda bir ajib hodisa ro'y beradi. Keling bu hodisani eshitaylik, bundan ko'p ibrat olaylik. Zeraki tarix ibratdir, tarix kelajakdir. Umaviylar sulolasidan bo'lgan kishilar hammasi hukumatdan ketdi. Chunki isloh uchun biror bir umid yo'q. Hammasi zohidlikka ko'chdi. Kimdir boshqarishlik kerak? Qurtuba va atrofidagi shahar, qishloqlar hali ham Andalus imoratini qo'lini ostida turibdi. Kimdir amirlik qilishlik kerak. Subhanalloh, kishilar Kimni oldinga surishdi? Abdullah ibn Muhammad oxirgi Andalus amirining nabirasi 22 yil oldin otasi qatl qilingan Abdurrahman an-Nasirni oldinga surishdi. Bu Abdurrahman Nasir ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Awsat. ya'ni o'rtancha Abdurrahmanni nabiralardan hisoblanadi. Bu bolakay 22 yoshida Andalus imoratiga hokim qilinadi. Bu kishi tarixda Abdurrahman an-Nasir ismi bilan yod qilingan. Abdurrahman Nasir rahimahulloh o'z ishini juda qadamma-qadam sekin astalik bilan boshlaydi. Lekin Umaviylar sulolasidagi aqli raso bo'lgan katta kishilar zohidlikka ko'chgan bo'lsa, umid yo'q endi islohni deb. Lekin Abdurrahman an-Nasir 22 yoshida, bu hijriy sanaga, milodiyga 21 yoshda bo'ladi. 21 yoshli yigit juda Allohga qattiq suyangan holatda islohni albatta ro'yobga chiqishligi shak shubhasiz degan holatda Allohga tavakkul qilib, sekin astalik bilan qadamma-qadam hukumatga kirib ish boshlaydi. Nogohon subhanalloh bu yigit zaiflikdan quvvatga, xorlikdan azizlikka o'zgartiradi. Adolatsizlikdan adolatga, faqirlikdan boylikka Andalusni o'zgartiradi. Ilmsizlikdan ilmlikka o'tirib qolgan holatdan qaytadan jihodga, jihodiy ruhga o'zgartiradi Andalusni. Abdurrahman Nasir bu kishi bilan tanishamiz. O'zimiz Abdurrahman Nasir bo'la olmasak, keling farzandlarimiz Abdurrahman Nasir bo'lsin. Chunki Abdurrahman Nasir Abdurrahman Nasir bo'lishligi uchun ham tarbiyalangan. Kim aytsa-ki, Abdurrahman Nasir tug'ilganidan boshlab imorat, hukumat, valilik qilgan desa xato qiladi. Abdurrahman Nasir hukumatga kelguncha bobosi qo'lida tarbiyalanadi. Bobosi qo'lida mujohid, olim, odil, siyosatdon, hikmatli hamosatli, g'ayratli, shajoatli, rahmdil mazlumlarga yordam beradigan ruhda tarbiya topadi. Kecha yaqinda Musa ibn Nusayr to'risida u kishini 75 yoshida yigitlar g'ayratini o'zida mujassam qilib jihod kemasini minib, ot minib jang qilayotgan holatini zikr qilgan bo'lsak, bugun bo'lsa 21 yoshlik bola yigitlar g'ayratini o'zida jamlab turib, bir vaqtni o'zida Musa ibn Nusayrdek qariyalar, keksalar hikmatini o'zida mujassam qilgan Abdurrahman Nasir to'g'risida gaplashamiz. Lekin biz bu darslarida Abdurrahman Nasir to'g'risida ozgina ishoralar aytamiz xolos. Lekin albatta mufakkirlar, izlanuvchilar oylab, yillab bu kishini hayoti to'g'risida izlanib, ko'p-ko'p ibratlar, ko'p-ko'p tajribalar olsa bo'ladi. Biz faqatgina Abdurrahman Nasir to'g'risida ishoralar aytamiz xolos. Abdurrahman Nasir rahimahulloh otasi qatl qilinadi Muhammad. Otasi qatl qilingan vaqtida 3 haftalik go'dak bo'lgan holatda qoladi. Bobosi Abdullohni tarbiyasi ostida ulg'ayadi. Amir Abdulloh nabirasini o'zi qila olmagan ishlarni qila oladigan holatda tarbiya qiladi. Abdurrahman Nasir rahimahulloh imoratga kirib keladi, Allohga qattiq tavakkul qilgan holatda, islohatni maqsad qilgan holatda kirib keladi Andalus imoratiga. Abdurrahman Nasir Alloh subhanahu va taoloni bu oyatiga qattiq amal qilgan holatda kirib kelardi. Chunki undan oldingilar imoratga kirmada hammasi qo'l yub, qo'ltig'iga urib ketgan edi imoratdan. Ya'ni bo'ldi endi islohot yo'q deb. Lekin Abdurrahman unday qilmadi. Chunki tarbiya shunday bo'lgan edi. Abdurrahman Nasir Alloh taoloni in yansurukumullohu fala g'aliba lakum oyatiga qattiq amal qilgan holatda kirdi. Abdurrahman Nasr agar qalbida tushkunchalik bo'lganida, orzu umid bo'lmaganida imoratga kirib o'ngna olmagan bo'lar edi. Endi tasavvur qiling, bizning holatimizda ham Abdurrahman Nasirdek kishilar bu ummati islomga juda muhtoj. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu ummatni solihlar orasidan tanlab bu zaminni meros qoldiradi. Innal arda yarithuha ibadiyas solih. Abdurrahman Nasir rahimahulloh imoratga kirib keldi, yelkasida dunyo hamjamiyatida eng og'ir yuk bilan kirib keldi. shak shubhasiz hech kim shak qilmaydiki o'sha tarixni uzoq bir yerida bo'lib o'tayotgan Andalus diyorida bo'lib ham hamma yo'q zaiflashgan tafriqa yu fitna ga to'lib turgan bir pallada Abdurrahman Nasir yelkasiga olgan yuk eng og'ir yuk edi. Hech kim shak qilmaydi bunga. Abdurrahman Nasir rahimahullohni imoratga kirib qilgan ishini avvalgisi qanday bo'ldi? Ya'ni bosgan qadamini birinchisi Qurtubani tozalashlik bo'ldi. Tozalashlik ko'chalarni supurib, ko'chalarni yuvib qo'yishlik emas, tozalashlik. Balki markazlardagi, vizoratlardagi, vazirliklardagi o'tirgan kishilarni eng sof dil, taqvolik, adolatlik, qo'li ochiq, Allohdan haqiqiy qo'rqadigan kishilarni qo'yib qolganlarini adolatsiz, firibgar, qallob, zolim kishilarni ketkizadi. Ya'ni qurtubani shu holatda tozalaydi. Undan keyin o'zini atrofini ilmlik olimlar bilan o'raydi va aqli raso kishilarni boshqaruvga qo'yadi va shu bilan birgalikda askarlar ichini mukammal ko'zdan kechirib tozalaydi. Bu o'zi Qurtubadan boshqa yerga egadorlik qilmayapti, lekin shunday bo'lsa ham avval o'zini ichini tozalashlikni boshlaydi. Undan keyin olimlarni sha'nini juda yuqoriga ko'taradi. O'zini qo'l ostidagi shahar Qurtuba qolgan bo'lsa ham shariatni nihoyat darajada ipidan ignasigacha tatbiq qiladi. Har bir holat vujudga keladigan bo'lsa, o'zini nafsidan boshlarida shariatni tatbiq qilishligini. Shariat buyruqlaridan zarracha chetlanmas edi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus, g'ayri dillar tortib olgan, bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan qoldi. Rızkı öptür Endelimiz